ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد على أهله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لفيفة الله جل شانه إذن اسم صلواتي صلوات السلام نفسني الله وفسنيك محمد صلى الله عليه وسلم قال أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبريتك Bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umreti osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja na dunjaluku, da ova naša druženja koja su vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu nađemo na sudnjem danu na vagi naših dobrih dijela. da nas Allah subhanahu wa ta'ala okupio ovako u džennetu kao što nas okupio ovdje večeras na dunjavku. Draga brećo, zabilježi imam Bukhari muslim u svojim sahihim od Usame ibn Zajda radijallahu ta'ala anhu kaže da je jedne prilike Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam došao na jedno uzvišeno mjesto u Medini odakle je mogao da vidi kuće u Medini. Pa u jednom trenutku rekao, rekao ashabima, rekao svojim ashabima, hel tarawna ma ara. Rekao im je, vidite li vi ono što ja sada vidim? Rekao im je, vidite li vi ono što ja sada vidim? Pa su ashabi rekli, ne vidimo Allahu poslaniću. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, inni aral fitan, إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كموقع القطر فالقسلاني صلى الله عليه وسلم كاجا يا سدا u ovom momentu vidim fitnu među vašim kućama. Vidim događaje koji se dešavaju među vašim kućama kao što vidim kišu kada pada među kućama. To jeste među kućama u Medini. U tom momentu Allah subhanahu wa ta'ala je dao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da vidi događaje koji će se desiti. Događaje i fitnaluci koji će se desiti u Medini. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidim kao što vidim kapi kiše kada padaju među, među kuće. I u istinu vidjeli smo u prošlim predavanjima da je fitna koja je bila u Medini odnosno ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu, bio početak svi fitni. I sjetite se riječi Omera radijallahu ta'ala anhu kada je rekao Huzaifi, kada ga je pitao za ona vrata. Hoće li vrata biti otvorena ili će biti slomljena? Pa mu kaže Huzaifa, bit će slomljena. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, onda tako mi Allaha nikada se neće zatvoriti. I u istinu, kada se desilo ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu, fitna, fitna se nikada nije završila i nikada nije stala. I zato događaji koji su se desili poslije, kao što je bila bitka na Džabalu, o kojoj smo govorili, da na jednoj strani bio Ali radijallahu ta'ala anhu, a na drugoj Aisha sa Zubeirom, Taluhom i drugim ashabima, posljedica, to je bila posljedica ubistva Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer smo vidjeli šta da je Aisha i još jedan broj ashaba da su izašli prema Kufi, da traže od stanovnika Kufe, da traže od Alije, da kazne ubice Osmana. Međutim, Ali radi Allah ta'ala anhu nije tio da odmah kazni ubice Osmana. Pa se desila ta bitka. I vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao za svog života u svojim hadisima. Međutim, od događaja koji se također desio iza ubisa Osmana radi Allah ta'ala anhu. Ubisa Osmana je bio povod također toga. Jeste bila bitka na Sifinu. Bitka na Sifinu. Odmah se je desila nakon one bitke koja je bila na Džemalu, bitka na Devi. A to je bilo 36. i 37. počela je 36. završilo 37. godine po A to je nakon ovog događaja što je bio i kada ovaj događaj prestao, Ali radijallahu ta'ala anhu je uputio pismo, poslao izaslanika Muavi koji je bio tada u Šamu. Traži od njega da ga prizna, da prizna Aliju kao halifu. I kaže, drugi ashabi muhađire i ansari su priznali, prihvatile. Pa me prihvati i ti, da su ovaj umet ujedini. Međutim, odgovor Osman, odgovor Muavije je bio, ako kazniš ubice Osmana, ja te prihvatam. A ako i ne kazniš, ili sve dok i ne kazniš, ja ne želim da te prihvatim kao halifa. Znači, namjera ovdje Muavije bila šta? Da se kazne ubice Osmana. A još jednom ponavljamo, Ali radijallahu ta'ala anhu nije tio da je odmah kazni, da se ne bi desio, još veći fitneluk i belaj. Ali radijallahu ta'ala anhu je izašao sa svojom vojskom, krenuo prema Muaviji. Muavija izašao sa svojom vojskom, krenuo da dočeka Aliju. Našli su se na mjestu koji se zove Sifin. Tu su se dvije vojske, tu su dvije vojske zauzele svoje položaje. I zato Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah Đalešanu usmiluje, zato Hafiz ibn Kesir u svom dijelu Al-Bidaje kada govori o ovome, kaže i onda je stala jedna vojska naspram druge vojske. Kaže, Wallahu musta'an. Kaže da Allah sačuva. I zato zamislite, subhanallah, zamislite tog momenta i tog događaja, da stanu dvije vojske. Jedna prema drugoj. Međutim, nisu to vojske kao što su druge vojske. To su vojske i gdje u jednoj i u drugoj su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zamislite da su zajedno slušali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da su se zajedno borili sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam protiv mušrika. Zamislite da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam volio jedne i druge. A zamislite da dođe moment da se sukobe. Da stanu jedan naspram druge i da se pripremaju za Bog. La ilaha illallah. I ko što kaže Hafiz ibn Kesir, Wallahu musta'an. da Allah sačuva, da Allah pomogne. Ali to je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ovom umetu. Da te je fitneluci zade se i ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I draga braćo, sukobile se te dvije vojske. Došlo je do bitke. Mi kažemo sukob, međutim nije to bio samo sukob. Jer ljudi kada kažu sukob misle sukobile se dvije skupine. I odmah u jednom danu ili nakon nekoliko dana sao taj sukob. Ovdje nije. Ovdje je došlo do rata. I to njihovo sukobljavanje je trajalo, Hafiz ibn kaže da je trajalo 77 dana. Jedan broj historičara kaže da je to trajalo 6 do 7 mjeseci. Da 6 do 7 mjeseci da su bili na tom mjestu koje se zove Sifin i da je svakog dana dolazilo do sukoba među njima da je svakog dana dolazilo do sukoba među njima. Kaže Hafiz ibn Kesir, ponekad su se u jednom danu znali sukobiti dva puta. Bilo je žrtava toliko, bilo je žrtava toliko da bi jedan kabur, ili da kažemo jednu jamu, odjednom, radi broja, znali zakopavati po 50 njih. Znali zakopavati po 50 njih. Hafiz ibn Kesir kaže, ispominje mišljenje historičara, da je uzrok, odnosno da je rezultat ove bitke bio 70.000 poginulih. 70.000 poginulih. Danas neki kada govore ome kažu kako? Da se sukobili 70.000, kažemo pogledajte ovo je mjesecima trajao rat. To je bio rat, nije bio samo sukob. 70.000 je bilo poginulih. Poslanik sallallahu alaihi wa je rekao حديث كويس بيلو جمع بخاري مسلم ودبو هريرة رضي الله تعالى عنه ودبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث بخاري مسلم وقنا بيام دا الله بصني صلى الله عليه وسلم كاجه لا تقوم الساعة كاجه بصني صلى الله عليه وسلم نيجا نستوبتي سودني دان حتى تقتتل تقتتل فئتان من المسلمين كاجه سدوك سدوية سكوبينة مسلمانا Znači, pazite, jedni i drugi su muslimani. Sve dok se dvije skupine muslimana ne sukobe. Bejnahuma azima. Među njima će biti veliki broj žrtava. Među njima će biti veliki broj žrtava. I zato komentatori ovog hadisa su složni da se ovdje misli na ovaj događaj koji se desio, koja je bila bitka na Sifinu. I zato pogledajte, pogledajte fitne šta su da je došlo da su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sukobili. Međutim, normalno kažemo, kada kažemo da su i na jednoj i na drugoj bili ashabi, ne, ne znači da je bilo mnogo. Mal broj je bio ashaba koji su bili na jednoj i na drugoj strani. Jer kao što naveo šehe Islam ibn Taymiye i drugi, da kaže da je bilo ashaba ili većina ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam nakon smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu nisu izlazili iz svojih kuća osim što su izašli u kaburove. Osim što su izlazili odšli u kaburove, tada su umrli. Znači pogledajte koliko su bili i koliko su se čuvali luka Međutim, kada se završio, da sad ne ulazimo kao što sam vam rekao, jer nije nam cilj i namjera da ovo pojašnjavamo sa historijske strane, kada se ove pomirile ove dvije skupine? Pomirile se u stvari da kažemo prekinut je sukob među njima. Nijedna ni druga nije ostvarila svoj cilj. Nijedna ni druga nije ostvarila svoj cilj. Ali radijallahu ta'ala anhu je pristao da prekine sukob sa njima. Tada je, ako vam je poznato, ako ste čitali, jedna i druga skupina je postala po jednog ashaba koji su ih pomirili, koji su se dogovorili kako da završi. Kada je jedna skupina koja je bila s Alijom radijallahu ta'ala anhu, ustala protiv Alija radijallahu ta'ala anhu. Izvojila se od reda i od onih koji su bili sa Alijom i digli se protiv Alije. To je bila skupina Haridžija. To je bila skupina Haridžija. Čiji su početci bili još za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam kao što ćemo vidjeti. I tada, kada Alija radijallahu ta'ala anhu prihvatio primire sa njima, oni su mu rekli, Kako prihvataš primjere sa njima? Ali radi Allah tamo anhu rekao prihvatam. Kaže jesu li oni vjernici? Ali ja kažu, oni su vjernici. Znači, i pored toga što se borio Alija protiv njih, nije smatrao na vjernicima. Jer subhala pogledajte, u onom hadisu Buhari i muslima, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće nastup sudni dan, dok se dvije skupine na sukobe, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam na kraju da'wa huma wahida. Kaže njihov poziv, njihova vjera će biti jedna jedni i drugi su se pozivali na Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, jedni su bili u pravu, a drugi su bili u krivu, zato što su pogrešno razumijeli određene stvari. I ovdje je mišljenju ahli sunnata wal džamaata, Ali radijallahu ta'ala anhu taj bio koji je bio u pravu. No skupina rekla, dobro da su oni muslimani, ali ja rekao oni su muslimani. Aha, znači ti se borio protiv muslimana, ja e sada si ti nevjernik. I proglasili su Ali radijallahu ta'ala anhu nevjernikom. Ta skupina koja se izvojila je sekta Haridžija. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u hadisu Ahmeda, koji se bilježi imam Ahmed u svom musnedu, od Ebu Saida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu je nagovijestio i ovu, ovu skupinu koja će se izdvojiti od jedne od ovih dviju skupina. Pa je tako zabilježi imam Ahmed od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao تفترق أمتي فرقتين kaže, moj ummet će se podijeliti u dvije skupine. To jeste doće moment kada će se ummet podijeliti u dvije skupine. Tamruku minha mariqatun. Kaže, a u te dvije skupine, od jedne od tih dvije skupina će se, kaže, izvojiti jedna grupa. Izvojit će se jedna grupa. To se misli na Hriđije. Taktuluhuma awla ta'ifatain bil haq. Ona skupina, od te dvije skupine, koja bude na istini, tada tog momenta će ubiti tu skupinu koja se izvojila. I uistinu se desilo da Alija radijallahu ta'ala anhu, nakon, ovog, nakon ove bitke na Sefinu, da je došlo do bitke koja se zove Nehrawan. Gdje se Alija radijallahu ta'ala anhu sukobio sa Hriđama. Gdje se Alija radijallahu ta'ala anhu sukobio sa kim? Gdje se sukobio sa Hriđama. Pa pogledajte kako je ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam to nagovjestio. Od stvari koju puću da Alija radijallahu ta'ala anhu ovdje bio pravo. I stvari gdje također vidimo stvari koje je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste smrt ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam koja, koji se zvao Ammar ibn Yasir. Koji se zvao Ammar ibn Yasir. Pa je tako došlo hadisu Buharije, muslima, Tirmizija i drugi, od Ebu Sejid al-Hudri i drugi ashaba, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio ko će ubiti Ammara. Pa se kaže tako kada je bila bitka na Hendeku ili bitka na Ahzabu, to jeste kada se pripremali za tu bitku, a to je bilo kada, ko zna kada je, koje godine je bila bitka na Hendeku ili bitka na Ahzabu, pete godine po Hidžri. Kaže se ljudi su nosili i kaže u tom momentu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi dodirnuo Ammara, pomilovo, pomilovo bi ga i rekao bi mu taktuluke fi'atun bagije. I govorio bi mu تقتلك فئة باغية ubit će te nepravedna skupina. Ubit će te nepravedna skupina. U jednom rivajetu se kaže da mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Abšir, raduj se. Da mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Abšir, raduj se, taktulu kefijatun bagi. Raduj se jer će te ubiti nepravedna skupina. I pogledajte, subhanallah, kako bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam obradovao kako će skončati. I radovali bi se tome. Znači da umre, a da bude na pravom putu. I zato da nam Allah Đelšanu podari smrt na istini. Da nam Allah Subhanahu wa ta'ala podari smrt na istini. Također u hadis od Bukharije, od ikreme radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi govorio يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة. Kaže ta skupina koja će ubiti Ammar ibn Jasira, kaže, on njih poziva u džennet, a oni njega pozivaju vatru. A oni njega pozivaju vatru. Pogledajte i ovaj hadis, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio u stvar. Da se malo sada zadržimo, da vremena nemamo, jer mi, da podsjetimo, mi smo još uvijek u komentaru sura al Kef, ali smo otišli malo, izašli smo i govorimo o fitnarucima. Kada smo počeli da govorimo o fitni džuđa i mađuđa, jer ovo je sve uvod za fitnu Jeđuđa i mađuđa. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je u više hadisa nagovijestio i opisao septu koja se zove Haridžije ili Havariš. To su ljudi koji se pojavili za poslanika sallallahu alaihi wasallam. I poslanik je opisao. I dan danas postoji skupina koja se nazivaju Haridžije. Neki su ne prave Haridžije, a neki liče Haridžijama. I uzeli su sebi osobine Haridžija. To jeste, druge muslimane smatraju nevjernicima. I zato kada vidite ljude koji muslimane smatraju nevjernicima, pogotovo u Lamu, znajte da su to Haridžije ili oni koji su slični Haridžijama. I o tome smo govorili, ne želim da ponavljam, ljudi koji danas u Lamu, kao što je šeheh bin Baz, kao što je šeheh bin kao što drugi smatraju nevjernicima, da Allah sačuva, a sebe pripisuju pravcu Selefa i pripisuju se pravim muslimanima. Poslanik sallallahu alaihi sallam ni jednu skupinu od skupina koje će se pojaviti nije opisao kao što je opisao Haridžir. Nijednu skupinu. Nijednu skupinu, nijedan fitnaluk, nijedan belaj nije opisao kao što je opisao Haridžir. Za Haridžir je rekao hum šarlul barije. Kaže to su najgora stvorenja. Šarlul halqi wal halijepa. To su, kaže ljudi koji su najgora stvorenja koje je Allah stvorio. I drugi hadis. Znači, nijedan pravac i nijedna sekta nije opisana u hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam kao što su opisane Haridžije. Da su najgori. U isto vrijeme su opisani da su ljudi sa najviše ibadeta. Da su ljudi sa najviše ibadeta. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, a obraća se ashabima, kaže vi ćete omalovažiti svoj namaz naspram njihovog namaza. I svoj post naspram njihovog posta. I zato iz ovog uzimamo da je mjerilo kod čovjeka. Jer je na pravom putu koliko čovjek kod sebe ima znanja. Neko koliko čovjek kod sebe ima ibadeta. I zato kad Ibn Abbas došao da raspravlja sa Haridžijama, kaže vidio je ljude, kaže na čim čelima su bile rame, od seđdi. Kaže, ruke su im bile, ono, tako tvrde, kaže, poput devinih. Kaže, ruka od seđde, od ibadeta. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opisao. Hadis koji zabilježi žimam Ahmed u svom musnadu, šehr Bani kaže da je sahih, se prenosi da je jedne prilike došao Ebu Bekr Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I kaže Allahu poslaniće, Prošao sam sad pored jednog mjesta i vidio sam čovjeka skrušenog u namazu. Šeha Albani kaže za ovaj hadis koji musnad imam Ahmeda da je sahih. Kaže, prošao sam pored čovjeka kojeg sam vidio skrušenog u namazu i lijepog u namazu. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idhab ilaihi faqtulhu. Kaže mu poslanik, idi, nađi ga i ubi ga. Pa oče Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, i kada ga je vidio skrušenog namazu, nije mogao da ga ubije. Pa se vratio. I rekao Allahu poslaniće, Allahu poslaniće, kad sam ga vidio u namazu, nisam mogao to da učinim. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, o Omer, idz abilejhi faqtulhu. Idi njega, idi njemu, nađi ga i ubiva. Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj žestini, otišao i kada ga je vidio u kakvom je ibadetu, nije mogao da ga ubije. i vratio se. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Alija, idi i ubiga. Kada je otišao Alija radijallahu ta'ala anhu, nije ga našao. I vratio se i kaže, Allaho poslaniće, ne znam gdje, šta je zemlja sa njim uradila. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, on i oni koji su sa njim, jakra'una al-Qur'an, uče Kur'an. ali taj Kur'an ne prelazi njihove vratove, to jeste ne izlazi. Sve što imaju od učenja jeste to učenje. Kaže, izlaze iz vjere kao što strijela kada nešto probode, ono probode. Tako brzo i tako jako izlazi iz Allahove vjere. U rivajetu koji je također kod imama Ahmeda u Musnadu, poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao Ali, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Kaže, tako mi onoga učio je ruci moja duša لو قتلته لكان awala fitnatinu ahiraha. kaže tako mi onoga u čioj ruci moja duša da si, da si ga ubio kaže to bi bila i prva i posljednja fitna tako mi onoga u čioj ruci moja duša da si ga ubio to bi bila i prva i posljednja fitna u ovom ummetu u jednom rivajetu se kaže da si ga ubio u ovom ummetu se nikada dvojica ne bi razišla u ovom ummetu se nikada dvojica šta ne bi razišli. I zato ako pogledamo historiju, i zato, subhanallah, koliko ulema da je se Allah Đalešanu smiluje. Da se Allah Đalešanu smiluje prije svega našoj ulemi, koja nam je pisala kao što je Hafiz ibn Kesir, taj veliki alim i u fikhu, i u hadisu, i u tefsiru, i u historiji, Pa da se Allah Đelešanu smiluje našoj ulemi koja, koja nas je savjetovala. I zato se sjećam šeha da mu se Allah smiluje, da mu džennet podari koliko je govorio i koliko je spominjao en nihajetu fil fitan wal malahi. Koliko je spominjao ovo djelo Ibn Kesira u kojem se govori o fitnalucima. I šeheh je bio radio da izda ovo djelo, sa ocjenama hadisa, međutim ne znam da li ga je završio prije nego što je preselio Allah mu podario džennet. I zato ako pogledamo historiju Islama, rekao sam da ulema mnogo savjetuje da se čita historija, da se čita biografije učenjaka, alima, ako pročitamo i vidimo kroz istoriju Islama, vidjet ćemo da je fitna Haridžija bila najgora fitna. Zato što su ljude, zato što bi ljude zadivili svojim djelima, svojim ibadetom, svojim govorom. I bilo je miskina koji bi se tu iz ljubavi priključili njima. Međutim, ljudi su u svojoj osnovi bili ljudi koji su najgora stvorenja ko što je pisao poslanik sallallahu alaihi sallam. E zato još jednom vam kažem, braćo, razmislite Allah vam džennet podario, kako poslanik sallallahu alaihi sallam po svih pravaca i sekti kaže da, da su to najgora stvorenja, a u isto vrijeme kaže da su to ljudi koji imaju najveći i najviše ibadeta. I da bi ashabi, ne mi, da bi ashabi, kada bi vidjeli njihov ibadet, da bi, da kažemo tako, pozavidjeli, odnosno da bi omalovažili svoj ibadet. Zato što je mjerilo ilum. A na mjerilo, hoće li neko govoriti o Allahu o vjeri sa osjećajima? Hoće li neko govoriti o Allahu o vjeri da kažemo ono da misle ljudi kako je ljubomoran? Sve što se govori o Allahu vjeri govori se sa ilumom i govori se sa znanjem. I zato da Allah Đalešanu sačuva od fitneluka Haridžija ovoga našeg današnjeg vremena. Jer i danas, kao što kaže ulema, ne kažem, niti kao što sam rekao, ne dolazim iz svoje kese, iz svog džepa s ovim govorom. Nego kažem vam ljudi koji danas govore u lemi, koji ljude smatraju olahko nevjernicima, u lemu smatraju nevjernicima i tako dalje, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i da im dadne ono, da im Allah subhanahu wa ta'ala dadne što zaslužili, a da nas sačuva od njihovog šarra. Od stvari koje je sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio, i to spominjem sada, da kažem kao zadnju stvar od ovih detalja, zato što ćemo vidjeti da, u stvari odmah da kažemo, Kod muhaddisa postoji govor oko ovih hadisa, da li su vjerodosto ili nisu. Međutim, spomenut ćemo i zato što jedan od ovih hadisa, jedan broj uleme smatra dobrim Hasan hadisom. A to je hadis, oba dvova hadisa izabilje žima Mesai u svom sunanu, u svom sunanu, Prvi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da Ebu Hureyre kaže, da Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kaže, وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهندي Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je obećao. Znači ovdje vidimo, znači nam je poslanik govorio. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je obećao da ćemo ići, da ćemo se boriti prema Indiji. Da osvojimo Indiju. Pa kaže Abu Hurira, radijallahu ta'ala anhu, fa in adrakani thalika, kaže ako me zatekne to vrijeme, kaže Abu Hurira, radijallahu ta'ala anhu, kaže da ću i svoj život i svoj imetak na tom putu. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao veliku nagradu. Pa kaže, ako me zatekne, ću svoj život i svoj metak na tom putu. Kaže, ako poginem, kaže, biću afdal šuhada, Ako poginem, bit ću od najboljih šehida. Ako poginem, bit ću od najboljih šehida. A kaže, ako se vratim, fa ana Abu Hureyra al-Muharrar. Kaže, ako se vratim, pa ja sam onda Abu Hureyra al-Muharrar koji je oslobođen. To jeste koji je oslobođen od džahannamske vatre. To jeste kao da mi je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ko se vrati, a nije preselio, Allah subhanahu wa ta'ala ga oslobodio od jahannamske vatre. Međutim, ovom sanadu ima slabosti. Hadis koji je bolji od ovoga jeste drugi hadis od Saubana, koji je također u sunanu Nesai, je također rivajet kod imama Ahmeda, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, isabetani, isabetani minal muslimina, ahrazahum Allahu minal nari. Kaže, dvije, skupine muslimana Allah subhanahu wa ta'ala je oslobodio od džahannamske vatre. Kaže, skupina koja bude u pohodu prema Indiji i kaže skupina koja bude sa Isom, sinom Marijame, koja bude sa Isaom. Dobro, znači s otprilike bi završili onu grupu hadisa, da tako kažemo, u kojoj poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori i nagovijestuje one stvari koje će se desiti među ashabima. Hafiz ibn Kasir, da mu se Allah Đelešanu smiluje, nakon što je spomenuo ove hadise, <clears throat> spomenuo je, kao što smo rekli, vrstu hadisa koji, koja obuhvata opštu fitnu. Opštu fitnu koja će se desiti sve do sudnjeg dana. Što znači da to podrazumijeva i ovo naše vrijeme u koje mi danas, u koje mi danas živimo. Pa je tako od tih hadisa da kažem, iako je vezan za ove prve događaje, hadis od Huzaife radijallahu ta'la anhu. A to je hadis koji smo bili citirali, da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, odnosno da Huzaife radijallahu ta'la anhu kaže, ljudi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam o hajru. Malo će nam ova... Gasnu. Gasnu. Ako zahvalni za to. Je hadis koji je zabilježio da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od jahannama i od jahannamske učine. Koji zabilježi ima Bukhari od Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu da Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu kaže ljudi bi i ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi wasallam o dobro. A ja sam ga pitao o zlu. Ma khafata yudrikani. bojeći se da me to zlo ne zadesi. To jeste, ako bi me zadesilo to vrijeme i to zlo, pitao sam ga da znam kako u tom vremenu da se ponašam. Pa sam rekao, kaže Uzeif, skraćemo hadis, citirat ćemo ga samo na našem jeziku, kaže ljudi su bili u džahilijetu i šarru. Pa nam je Allah došao s ovim hajrom, s ovim islamom. Pa hoće li Allahov poslaniće nakon ovoga hajra islama biti zla? Kaže poslanik, hoće. Pa kaže, hoće li poslije tog dobra biti zlo? Hoće li poslije tog zla biti dobro? Kaže, poslanik, bit će hajra, bit će dobro, ali će biti pomiješano. Pa kaže Uzeife, a šta je to pomiješano? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ljudi koji će biti na uputi, ne na mojoj uputi, i slijedit će neku drugu praksu, neki drugi sunnet, a ne moj sunnet. Pa kaže Huzeifa, Allaho poslanče, će nakon tog dobra ima li zla? Kaže poslanik ima kaže daje i ulema koja će biti na vratima džahannama. Pa kaže Allah poslaniće opiši nam ih. Ko su ti ljudi? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže to su ljudi naše kože. Govore našim jezicima. Kaže koji im se odazove, bit će ubačen u džahannam. Pa kaže Allah poslaniće, ako me zatekne to vrijeme šta da učinim? Kaže drž se džamata muslimana, imama muslimana. Pa kaže Allah poslaniće, pogledajte subhanallah, Uzaifa radijallahu ta'ala anhu, i brige da očuva svoju vjeru. Ovo sve Huzeifa radijallahu ta'ala anhu kaže i pita da sačuva svoju vjeru. Pa kaže Allaho poslaniće, ako ne bude ni džemata muslimana, niti imama, šta da onda radim? Kaže, onda fa'tazil al firak kullaha. Onda se kloni svi skupina, svih grupacija. Pa makar da se ufatiš zubima za neko drvo, dok ti smrt dođe na tome. To je se da se ufatiš zubima za nešto, da ne dopustiš da te jedna od tih skupina odvuče sebi. Kaže, hatta yudrika kal mautu anta ala zari. Sve dok ti ne dođe smrt, a ti si na tome. Draga braćo, ako bi se vratili na komentar ovog hadisa kao što je komentar Hafiza ibn Hajara, rahmatullahi alaihi, vidjeli bi da Hafiz ibn Hajar ovaj hadis, ovaj hadis tumači kao ono što se desilo među ashabima. Pa kažu ono prvo zlo, to je bismo Osmana. Onaj prvi hajr posle toga jeste vrijeme kada su se, tako da kažem, ujedinili. I zato smo spomenuli kada je Hasan radijallahu ta'ala anhu predo vlast Muavije. I ta se godina u historiji Islama zove kako? Znali neko? Zove se Amul Jama'a. Godina zajednice, godine, godina džemata. Znači to je tumačio hajr kao onda kada je došlo do pomirenja. Znači tumačio je shodnovi. Međutim, sve to ne sprečava. Da, tragovi, da tragovi ovog hadisa i ove osobine se nađu danas u našem vremenu. Pa tako danas u našem vremenu imamo mjesta i sredina gdje je pomiješano, imamo ljudi također koji pozivaju, jer kao što kažu islamski učenjaci, da svaki onaj ko poziva u novotariju, e da svaki onaj koji poziva u novotariju, da je daja koji stoji na vratima džahannama. Da Allah od toga, da Allah toga sačuva. Međutim, od tih hadisa koje je Hafiz ibn Kesir ovdje također naveo, kada je govorio o ovim fitnelucima, koji će znači biti posle ovih fitneluka koji su bili među ashabima, koji buhvataju u naše vrijeme, jeste hadis o garibima, koji je zabilježio imam termizi, po svom sunanu od Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže bada al islamu gariba. Islam je počeo kao garib. To jeste počeo sa garibima. Šta znači sa garibima? Garibi nisu ono jadnici, nego garibi su pojedinci. Znači pojedinci ljudi. Mogu oni biti jaki, mogu biti ugledi, ali su pojedinci. To jeste nije počeo da je odmah zajednica bila jaka, nego je sve počelo od pojedinaca. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَيَ Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa će ponovo tako početi sa tim, po, po, ponovo će se vratiti, gdje će početi sa tim pojedincima kao što je bilo na početku. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فَتُوبَ لِلُغُرَبَا Pa je također od tih hadisa koje je naveo Hafiz ibn Kasir, hadis koji zabilježe Abu Dawud u svom sunanu, da je Allah poslanih sallallahu alaihi rekao Allah će nakon svaki sto godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti njihovu vjeru. Allah će svaki sto godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti njihovu vjeru. I zato vidimo kroz historiju Islama da Allah subhanahu wa ta'ala onda kada bi se ljudi odaljili od vjere iza rahmeta prema tom ummetu da bi poslao, da bi poslao čovjeka, alima, znači taj, taj čovjek, ta osoba nije poslanik, nema neke nadnaravne stvari, nego je samo čovjek alim, koji poziva Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, Allah će im poslati čovjeka koji će im obnoviti vjeru. Znači svaki put u nekom mjestu, u nekoj sredini kada Allah kada da da se ljudi udalje od vjere, od od Allahovog rahmeta prema tim ljudima, da će im poslati čovjeka, alima, učenjaka koji će i vratiti, koji će i vratiti jer. O također ti stvari i ti hadisa, ćemo samo ovaj, pa ćemo sada malo svrnuti na ove hadise. Jeste hadis, iako danas imamo oni koji smo rekli da svaku stvar mjere na svog razuma. Svaku stvar mjere na svog razuma. A mi kažemo mi svaku stvar koja dođe mjerimo na vagi kitaba i sunnata. I ako je u skladu sa vagom kitaba i sunneta, to prihvatam. Pa makar u tom momentu ne bilo to u skladu sa čovjekovim razumom. Mi rekli smo, kao što navodi šehu Islam ibn i drugi, da nikada ne može da bude kontradiktornosti između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. I vjerodostojne predaje. Ovo je pravilo koje je šehu i drugi islamski učenjaci koji su mnogo i često navodili. Od ovih hadisa, i hadisa, draga braćo, koji u istinu, da kažemo čovjeka preplaši i uplaši nekada. Jeste hadis, zabilježili je Davud, Tirmiz i drugi, da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže zaista se Benu Israil podijeli u 72 skupine. I zaista će se ovaj moj ummet podijeliti u 73 skupine. Pogledajte ovo. I zaista će se ovaj moj umet podijeliti u 73 skupine. Dobro. Šta onda? Šta dalje? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kulluha fin nari illa wahide. Svaka od tih 73 skupina će biti u vatri. Će biti u jahannamu illa wahide. Osim jedne. La hawla wa la kuvata illa bila. Od tih fitaluka i tih iskušenja i tih šubhi te skupine će otići u jahannam na sudnjem danu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam sve će te skupine biti u džahannam osim jedne. Pa ashabi da se Allah ashabima i da sa njima bude zadovoljan, koji su naprenijeli ovu vjeru. Pa kažu, ashabi Allahovog poslanika, Allahov poslaniće. Koja je to skupina? Kakva je to skupina? Kako da ljudi koji dođu poslije da znaju koja je to skupina? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma ana alaihi wa ashabi. Kaže, to je ona skupina na kojoj sam ja i moji ashabi. Na kojoj sam ja i moji ashabi. Znači, ovo je, kako da kažemo, riči to sa Allahovog poslanika sallallahu alaihi Znači, ovih nekoliko riječi su tumačile sve one posle toga da kažemo knjige i dijela i muđelledi koji su napisani na hiljadama stranica koji nam govore o vjeri. Jer vjera je ono šta? Vjera je ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi. I zato pogledajte. Kada dolaze nam šije, Allah ih ponizio. I kada nam kažu da su ashabi nevjernici, da su otišli u nevjerstvo, šta je namjera toga? Ako nekoga ubijede da su ashabi nevjernici, taj čovjek ostaje bez svoje vjere. Jer ko je taj ko nam je prenio vjeru? Koliko puta čujemo hadis, evo večera smo čuli, hadis od Ebu Hureyre. On je Ebu nevjernik. A radijallahu ta'ala anha, kaže Aisha nevjernik. Od Ebu Bekra nevjernik. Omer nevjernik. Abdullah ibn Omer nevjernik. Šta ti ostalo od vjere? Nije ostalo ništa. Znači sve što bi ti ostalo od hadisa, moglo bi onu malu teku na dva lista da, da napišeš. Jedan znači, čovjek nema vjere. Nikako. I zato prije nekoliko dana, prije nekoliko dana kada smo nam ono govorili jednom, bili ovdje baš u šijama, ja dođem kući, otvorim jednu stranicu gdje su vijesti, to je, pošto je bila subota, kao što je danas, i tamo najnovije vijest. I bio je komentar hutbe tog dana, u stvari dana prije petka u Teheranu. Jer Teheran tamo imaju samo jednu hutbu i svaki put se smenjiva drugi. I taj neki koji je to rekao šeitan, je predložio tu, a čak smo se i druge šije suprostavili, je predložio da kibla muslimana više ne bude prema Mekke, nego prema Neđefu. To je sveti grad u Iranu da ne bude više prema Kibli nego da bude prema Neđefu. I u stvari ne sjećam se prema Neđefu ili prema, uglavnom prema jednom od njihovih svetih mjesta. I zato je ovo, draga braćo, na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. I zato znamo, hvala Allahu Đalašanuhu, na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi I zato i oni sukobi koji su se desili među ashabima. Vidimo da su jedna i druga skupina, da su imali namjeru da dođu do istine. I zato ehli sunnat al za onu skupinu koja nije bila u pravu kažu nisu bili u pravu. Ali nije to povod da ih smatramo nevjernicima, da ih smatramo griješnicima i tako dalje. I zato je osnovna stvar akida ehli sunnata wal džamata ljubav prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I da se vjera uzima od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi I zato pogledajte ove definicije na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Draga braćo, vezano za ovaj hadis postoji nekoliko propisa. Također nemam vremena da puno o tome govorim. Jedan ti propisa da li znači da ove skupine koji su od ummeta poslanika sallallahu alaihi sallam da su nevjerničke skupine. Sa što će biti u vatru ne znači. I zato ulema kada govori kaže ne znači da su ove skupine nevjerničke. Nego ako, ako je nekome obećana džahannamska vatra od nekih stvari ne znači da je da šta? Da je nevjernik. To je prva stvar. Druga stvar, jedan broj ljudi dođe i kaže, ovaj hadis nije vjerodostojan. Međutim, kod islamskih učenjaka, učenjaka hadisa, ovaj hadis vjerodostojan. Ovaj hadis je vjerodostojan i sad također nemamo vremena da govorimo o ovome hadisu sa te strane, jer su svi islamski učenjaci ovaj hadis cijeli kao vjerodostojan. Zatim ovo što su 72 skupine u vatri, a jedna u džannatu, jedna na pravom putu. Ne znači da je većina ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, oni koji danas se nazivaju muslimanima, ne znači to da je većina u sklopu sedamdeset 72 skupine, ne. Nego većina muslimana pripadaju ovoj jednoj spašenoj skupini. Većina muslimana pripada ovoj jednoj. I zato ćete vidjeti, kada, ako ste kada čitali o sektima, o pravcima, znači vidjet ćete kako većinom te sekte bivaju, biva imaju mali broj sledbenika. Tako, na primjer, kad govorimo danas o šijama, šija ima hiljadu sekti. Međutim, ljudi kažu šije. Pa imate jedne koji se zovu Ismailije, na primjer. Oni tamo, njihovo sve je to mjesto umjesto Kabe je u Egiptu. Jedni smatraju ovo, jedni smatraju, znači jedni drugi smatraju nevjernicima i tako dalje. I većina ovog ummeta je od ove spašene, od ove spašene, od ove spašene skupine. Dobro. Ovim hadisma koji smo vidjeli, draga <clears throat> možemo opaziti nekoliko stvari. Od tih stvari je, jeste da će biti podjela u ovom umetu. I to je, tako da kažemo, kao što smo rekli, kaderska stvar. Nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ovom ummetu. I zato vidimo ashabe, da su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam podijelili. Međutim, međutim, ona stvar koja čovjeka sačuva od luka je kao što smo govorili, kao što smo ponavljali i kao što ponavljamo jeste ilm, jeste znanje. I zato ćete vidjeti, kada ulema govori ovim stvarima, da govori tako jednostavno. Na primjer, kada slušate, kada bi sada slušali, ko zna jezik, šeha Usaimina, i kada komentariše iz Buharije Kitabul Fitan, poglavlje fitnalucima, gdje se spominju neki od ovih hadisa koje smo spominjali, vidjeli bi šeha Rahmetullahi Alehi kako se jednom jednostavnošću o tome govori. Zato što su te stvari u lemi jednostavne, da tako kažem. Ulema zna šta je fitna, šta nije fitna. Ulema zna šta je istina, šta nije istina. I zato njima to jednostavno. I zato ulema, kada govori o fitnanucima, o iskušenjima, kažu, ovaj govor dobro zapamtite. Da postoje dvije vrste iskušenja i fitneluka. Prva vrsta je iskušenje, iskušenje strasti. A iskušenje je fitna, znači uopšte kao što smo rekli, znači moment, vrijeme, mjesto, kada čovjek dođe u mogućnost da uradi nešto što je Allah zabranio. Pa ono kaže, joj, vidi, mogu da uradim, a ne smijem da uradim. Mogu da uradim, a ne To je iskušenje. I postoje dvije vrste iskušenja. Znači da kažemo kada čovjek ne zna gdje će. Prvo je iskušenje strasti. I to je lahko, da tako kažem. Znači čovjek kada zna da je nešto zabranjeno, međutim dođe iskušenje da to učini. Sada snaga njegovog imana i njegovog vjerovanja će biti to koje će ga od toga sprijesti ili ga neće Međutim drugo, druga šubha, druga Vrsta iskušenja jeste iskušenje šubhi, iskušenje dilema. Nešto što je vezano za znanje, ne za strast. Strasti čovjek zna, a strasti ga vuku. Međutim, čovjek nekada dođe u moment da ne zna. E to je teže od ovog prvog. Da ne zna šta je istina. Da ne zna gdje je istina. Da ne zna kako da postupi. E to je ono zašto nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ono na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. I zato Ibn Al-Qayyim, da mu se Allah smiluje, a ovu izraku često šeheh Albani spominjao, kaže znanje je, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Još jednom, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Zbog čega kaže ashabi? Jesu li ashabi na stepenu Allah i poslanika? Da Allah sačuva. Nisu. Međutim, ashabi su živi primjer primjene u životu Kur'ana i sunneta. Primjene u životu Kur'ana i sunneta. I zato lijek od iskušenja jeste znanje. I zato danas kada dođe jedan moment u ovom vremenu, kada dođe jedan mladić u ovom vremenu, sasvim je normalno postavi sebi pitanje gdje je to istina. Kojeg tog alima da uzmem, da od njega učim vjeru. Čovjek kaže, hoću učiti vjeru, međutim kaže, od kojeg alima da učim vjeru. Zatim postavlja sebi pitanje, da li je ovo vrijeme kada je poslanik naredio da se klonimo svi skupina. Nije ovo to vrijeme. Vrijeme kada je poslanik naredio da se klonimo svih skupina jeste moment kada bude, ama baš da nema niko koji ne istini. Znači u mjestu ili vremenu kada dođeš, znači možeš biti u jednom mjestu. Da bliz tebe ima u u drugom međutim u tvojom mjestu da nema niko koji na istini. Tada se kloniš. Međutim danas hvala Allahu Đerlašanu ima uleme. Ma ljudi koji su neistini. I ovo što sam vam ovdje tako da kažem, što ću vam sada reći, također nije moj govor, nego sam se vratio na govor uleme e, na e, fetve ših bin Baza, ših bin Usaimina, ših Albanija, na govor e, fetve stalog vijeća za fetve i tako dalje i dolazimo sa tim rezumom. Da li je ovo vrijeme? Ovo nije to vrijeme, nego i danas. Znači, ako neka skupina pogriješi u nekoj stvari, pogriješila Međutim, znači to da je skupina koja je zaslužila da bude Poslovnik. džehennama da Allah I zato da se vratimo, čovjek sasvim normalno se postavlja pitanje od koga da učim vjeru, sa kim da se družim i tako dalje. Kao odgovor na to kažemo, ovo dobro poslušajte i dobro ga razumite, da ovdje ponovo vidite važnost znanja. I da čovjeku treba znanja onoliko koliko da prepozna ko je na istini, ko, nije na istini. I zato, draga braćo, va, o važnosti znanja nikada ne možemo da prestanemo da govorimo. I zato Olema kada govori kako čovjek da prepozna alima, kaže čovjek će da prepozna alima tako što je taj čovjek poznat kao alim. Čovjek je poznat kao alim. Znači ljudi ga znaju i imenom, i prezimenom, i koje, i šta je. Znači, je prva stvar. Druga stvar, da taj alim je učio pred ulemom. I da ulema prije njega koja je poznata, priznata, da je potvrdila njegovo znanje. Zatim, da taj alim je poznat kao čovjek koji ako pogriješi, vrati se istini. Ako pogriješi, vrati se istini. I kaže, u toj stvari sam bio pogriješio, vidio sam da je ispravnije, sada tako i tako. I zato ćete vidjeti ovu stvar, i zato kažemo važnost historije, čitanje biografije prijašnjih ljudi. Zato ćete vidjeti, ja tako svi kada smo slušali Abu Hanifi, Šafi, Maliku, Ahmedu, vidjeli smo kako bi se vraćali kada bi do njih došao hadis poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa bi imam Šafija naredio telalu onome, što viće po ulicama, naredio mu da ide i da govori ljudi, imam Šafija pogriješio u fetvi, sada kaže tako i tako. Znači nije to smatrao sramotom. A e isto tako danas u ovom vremenu od osobina učenjaka koji su na istin jeste da ako negdje pogreše da to pisne. I zato da se Allah smiluje ulami. Subhanallah. Znači zato ćeš naći ulamu koja u svojim dijelima sami priznaju svoje greške i kaže prije sam govorio tako, a sada govorim tako i tako. I zato te, ćete naići da kažemo, znači nemojte se čuti tome ako naiđete da kažete prije sam smatrao to, međutim sada mi se čini da je istina tu i tu. Zatim, koje su osobine tih džamata? Džemat i organizovanje, da budemo, tako da kažemo, jedna skupina. Možemo. Muslimani kada klanju jednoj džami, oni su džemat. Međutim, džemat koji će svoje druženje, svoje učenje temeljiti na Kur'anu i sunnetu sallallahu I svaki svoj postupak, svako svoje nastalo pitanje će vezivati za ulemu. Neće izlaziti iz okvira konsenzusa islamskih učenjaka. I svako svoje novo nastalo pitanje će vezivati za ulemu. I pitaće ulebe. I tražit će savjet. I neće radi nekoga odstupati od govora Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa A nažalost, ovim stvarima govori zato što danas imamo ti skupina takvih kojima je bitno njegovo uređenje. I to njegovo uređenje ponekad liči više na jednu političku stvar nego na zajednicu koja se temelji na Kur'anu i sunnetu. I zato ćete vidjeti u nekim, da tako kažemo, koji se naziva islamskim pokretima, da imate jednoga koji kada govori o akidi na salafu. Znači govori kao što je govorio Selef. Međutim, drugi, njegov kolega iz istog tog pokreta, govori da Allah svugdje. A ovaj kaže ne Allah iznad arša, međutim oni su ahbabi. Znači ovo mi ne smeta što što ovaj govori da Allah Đelšanu iznad arša, da je Allah Đelšanu svugdje. Taj drugi ahbab možda ode nekad i učini širk, da Allah Đelešanu njemu to ne smeta. Znači to su neispravna, neispravna okupljanja. I zato omladina danas je potrebna znanja, potrebna znanja, draga braćo. Potrebna znanja, draga braćo, da kada se raziđe, da se zna ponovo jediniti. I da kažemo, tako nam Allaha prihvatamo, prihvatamo da se vratimo istini. A danas je malo takvi. Danas je malo ljudi koji kažu, hajde, da vidimo šta nama kaže pa da se vratimo. Bio ja u krivu, bio ti u krivu. Jer razni su, razne su da ređe ti zabluda. Prije nekoliko dana mi jedan momak priča. Kaže, prije nekoliko dana sam bio, kaže, na sjelu, kaže, kod jednog, recimo, šeha. Podavni smo šeha. Znači, koji okuplja ljude, ono priča im, bajke. Međutim, ovi ljudi, ono, misle čovjek na nekoj da ređe, jednici ga slušaju, znači, ubiše se od, od slušanja i pokornosti, znači da su deset i posto Allahu toliko pokorni, bili bi na visokim deređama. Kaže mi ovaj momak, mene lično priča, kaže, ja tako sjedim, došao sam s jednim ahbabom koji je dobar sa tim šejom. I kaže, ja čujem na vrata, kaže, neko pokuca. Ali tiho, kaže, pokuca. Jedan put I kaže, nema poslije toga pucanja. Mi, kaže, pričamo ono beze, niđe veze, nikak to nije ozbiljna priča. Kaže, tek ne dva 20 minuta do pola sata, ovaj šejih reče, bujru, Tek dakle, nakon 20 minuta ili pola sata, reče bujrum. Kaže, otvaraju se vrata, ovaj ulazi, znači daje mu samo nešto, on predaje, izlazi, kaže, nikako ne smije leđe da mu okrene, ide unazad. Znači, pokornost na nivou. Poniznost, pokornost na nivou. Znači, vam ovaj odgaja svoje te sledbenike, da radi ti nekim glupostima, znači da moraju, da kažemo da ga čekaju, a Bog zna kako vi tumače da su tako ashabi, poslanika sallallahu alaihi wasallam čekali, a što je neistina, i vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako se poslanik sallallahu alaihi kako je bio ponizan, kao što kaže ashabi ni, kaže nije bilo nekoga da mu je bilo mržje, da mu neko ustaje na noge od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa bi svojeg čerci Fatimi ustaju. Sallallahu alaihi wasallam. Ka kaže Enes, da se Allah deset godina sam služio poslanika sallallahu alaihi sallam. Nikad mi nije rekao zašto si uradio ovo, zašto nisi uradio A pogledajte, znači kad ljudi odu od sunnata, koliko se udalje od zdravog razuma. Kad odu od sunnata, koliko se udalje također od zdravog razuma. I zato, draga braćo, da s ovim, otprilike da tako kažemo, završimo ovaj naš govor o ovome. A to je da u vremenu ti iskušenja i fitna A ovo je danas vrijeme iskušenja i fitna Danas je iskušenje, vrijeme iskušenja i fitna Kada se raziđeno? Ljudi koji su na istini se također ponekad raziđu. I ulema ehli sunnata ul džemata se razilazi. Razilazi se i u fikhu i čak se razilazi u nekim akajitskim stvarima. Koje su vezane za akajitske stvari. I zato znate da su ashabi radijallahu tala anhu se razišli da li je poslanik sallallahu alaihi sallam na mi'rađu vidio Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga nije vidio. Pa iša smatra ovako, drugi su sahabi smatrali ovako i tako dalje. Međutim, kada se raziđemo, ne slijedimo svoje strasti. I ne tražimo dokaze da pojačamo svoje strasti. Pa makar to bili dokazi iz Kur'ana i sunnata. I zato se vrate na onu izraku Vakija ibn Đarraha, koji sam spomenuo, da kaže, kao što je zabilježi imam Buhari u svom dijelu Džuz Raf'ul Jedain, da kaže ovaj vek ibn Đerrah, ovaj učenjak Selefa, ko bude tražio hadis da ga prihvati kakav hadis jeste, on je sledbenik sunneta. Ako bude tražio hadis da pojača svoje strasti, možda će tim hadisom koji uistinu vjerodostojan, prihvatiti ga i uzeti ga. Međutim, ako ga je uzeo i obradovo se zato što je vidio da je on na tome, sutra će kada mu dođe takav hadis odbaciti ga. Takav će hadis o odbaciti ko bude tražio hadis da pojača svoje strasti, on je novotar. Možda izreka Selefa i ovo vam je veliko pravno. I zato kada se raziđe skupina muslimana, ne ide i kaže, eh, ja sam ti ja rekao da je to tako. I onda ide tako traži ajete, tako traži hadise, tako traži fetvo od uleme, međutim da kaže, eh, dobro, tako nam Allaha, hajde da vidimo gdje smo se razišli. Braća smo, muslimani smo, ne smije da bude fitna luka, da vidimo šta ulema kaže. I zato, subhanallah, da Allah smiluje našoj ulemi, koja kada se obraća u lemi, obraća se sa takvim poštivanjem i ihtiramom kao da su im očevi ili više od toga. I zato prije nekoliko dana čitam jednog šeha koji šehu bin Bazu, rahmetullahi alaihi, šalje svoje knjige i svoje kasete. Da mu kaže šeh bin Baz da li u njima ima neki grešaka. Pa kaže uvaženom šehu. Ila samahati šehi al-walid. Kaže uvaženom šehu al-walidu, uvaženom šejhu, našem ocu, našem babi, šejhu Abdulazizu bin Bazu. Kaže, šaljem vam ovo, Allah vas nagradio, Allah vas čuvao, da mi kažete da li u mojim, onome što pozivam ima grešaka. Pa šejh koji je bio muftija države, koji imao predavanje posle sabaha, predavanje posle podne, predavanje posle akšama, predavanje posle jaci, nalazi vrijeme za sve to. Pa mu kaže, Našao sam ti te i te stvari, pa mu nabraja jedan, dva, tri, četiri i nadam se da ćete se od toga povratiti. I ovaj to prihvata i od toga se povraća. Znači to je, to je razumijevanje na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Ponekad neko kaže, meni to nije jasno. jer kaže, ja sam zbunjen. Zbunjen si i zbunjen si onoliko koliko nisi vezan za govor u i zato ljudi novotari su najzbunjeni ljudi. Međutim, molemije, to je najjednostavnije. I zato ponekad kaže neko, e, kaže ja sam zbunjen. Kako nećeš biti zbunjen? Nijedna te lopta ne može mašiti. Nijedan ponedeljak igranje lopte tebe ne može nikako mašiti. A da te može mašiti. I onda kažeš ja ne znam. Ne treba li da znaš. Ko će da zna naučit će, ko neće da zna neće naučiti. Draga braćo, ovo je vjera. I svaki govor koji iznađe iz naših usta, to je vjera. Kada govorimo o vjeri. Trebamo da se bojimo Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju toga. I zato kada neko donosi sud, kada govori, neka se boji Allah subhanahu wa ta'ala. Zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahihima, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao etel makbara, došao do mezaristana. Došao do mezaristana. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to jeste proučio je dovu, proučio je dovu kada neko ulazi u mezaristan. Assalamu alaikum, qawme mu'minin, wa inna inša Allah bikum lahiku. Nazvao im je salam i rekao im je salam vama stanovnici ovog mjesta, mu'mini, i mi ćemo se inša Allah i ta'ala pridružiti. To je dova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada su ulazi. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, volio bi da sam vidio volio bi da sam vidio svoju braću. Pa kažu ashabi, a valesna ihvaneke ja Rasul Allah. Pa kažu ashabi, zar mi nismo tvoja braća Allahu poslanića. Pa kažu poslani sallallahu alaihi wa sallam, bel entum ashabi. Kaže, vi ste moja, vi ste moji ashabi. A moja su braća ona koja još nisu došla. Moja su braća ona koja još nisu došla. poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje i govori ljude koji će biti poslije njega, pa sve do sudnjeg dana u ummetu koji će biti na njegovom sunnetu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od Pa kažu sahabi, da nismo tvoje braće, Allaha poslaniče. Kaže poslanik, ti ste moji sahabi, a moja su braća ona koje još nisu došli. Pa kaže Allahu poslaniče, kako ćeš ih znat? Kako znaš ko su tvoja braća? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže šta mislite za čovjeka koji ima konje? Ali ima konje i njegovi konji su obilježeni. Ono između očiju imaju bijelo, na svojim kopitama imaju bijelo. Kaže taj čovjek i njegovi konji kada bi se našli među crnim konjima, među drugim konjima, zar ih ne bi, mogao, zar ih ne bi prepoznao? Kaže ashabi, kaže da kako, nego prepoznao bi pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako će ljudi mog ummeta dolaziti na sudnji dan, kaže, na sebi će imati tragove od abdesta. Na sebi će imati tragove, što su uzimali, na sebi će imati tragove od abdesta. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, wa ana faratukum ala l'haud. Ali kaže, ja ću prvi doći na moj izvor. Na izvor poslanika sallallahu alaihi sallam na sudnjem dan koji će biti. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže ko popije sa, tog izvora nikada neće ožedniti. To se neće biti uslovnika vatri. Ko popije sa tog izvora nikada neće ožedniti. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa pa ću kaže doći na ta izvor i vidjet ću ljude vidjet ću ljude koje sam znao međutim bit će im spriječeno da popiju sa tvog izvora. Biće im spriječeno da popiju samog izvora. I oni se tjeraju sa tog izvora kao što se tjeraju deve zalutale koje dođu na neki izvor. To jeste kao što ljudi gone stoku, da ne popiju sa nekog mjesta, tako će se neki ljudi, tako će se neki ljudi udara, udaljavati i tjerati sa mog izvora na sudnjem danu. Subhanallah. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja ću reći halumma halumma, ja ću reći dođite, dođite. Međutim, bit će mi dati odgovor. Innahum kad beddalu ba'det. će mi dati odgovor, oni su poslije tebe promijenili. će mi dati odgovor koji? Oni su poslije, tebi, poslije tebe promijenili. Promijenili šta? Promijenili vjeru. U rivajetu muslima se kaže فَإِنَّكَ la تَدْرِي ma Kaže ti ne znaš šta su oni učinili poslije tebe. Ti ne znaš šta su oni činili posle tebe. Zbog čega, braćo? Radi razilaženja, radi luka. radi stvari koje se dešavaju, radi stvari koje se dešavaju i dan danas. Zato što lahko govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Govorimo što smo čuli. Kažemo čula, kazala, neko mi rekao, la haula wa la illa billah. Govor o Allahu vjeri bez ilma, Govor Allahovoj vjeri bez iluma. Udaljavanje od Kur'ana. Da se čovjek posveti dunjaluku. Subhanallah, bilo je ljudi koji su došli. Čovjek je došao, pozivao kitabu, pozivao sunnatu, maša Allah. Kada mu rekli, čak pisao u svojim knjigama. Čak pisao u svojim knjigama. Kaže, ta i ta skupina, to su sekte. Kaže, to što imaju pravcu akidi, to su sekte, vaki su, Čovjek se promijenio, dobio samo posao. Samo se zaposlio, ništa više. Zaposlio se radi neke one srednje jedne plate, jučer su bili sekta, sada su postali dehli sunnata. Sada su postali sljedbenice sunnata, maša Allah. Znači pogledajte kako dunjaluk ljude mijenja. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nikulli ummetin fitna. Svaki ummet ima fitnu. Wa fitnetu ummeti mal. A fitna mog ummeta i metak. Fitna ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i metak. Znači bilo da ga ima, bilo da ga nema. zato molite Allaha da uvijek budemo na srednja. Da kažemo ono, ona malo jača sirotinja. Znači koja je ta sirotinja neće. Znači neće i ta sirotinja odves ono što se Allah Đelešanu zabranio. Znači čovjek kada nema, to je fitna. Kada ima, to je fitna. Najbolja ona sredina. Najbolja ona sredina. Ili da čovjek moli Allaha da mu da ono što je bolje za njega. Pa ako Allah zna da će on može moći izdržati siromaštvo i bolje za njega siromaštvo, nek se čovjek zadovolji siromaštvo. Ako je za njega bolje bogatstvo, jer za nekog je bolje i za nekog je bolje bogatstvo. Moli da ti Allah da ono u čemu je hajde za tebe. I zato, draga braćo, vidimo da se sve ovo vraća na znanje. Da se vraća na govor o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri sa dokazom. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji u vjeru uče sa dokazom, koji uče u vjeru sa dokazom, koji svoje znanje grade na dokazu, na govoru uleme, priznate, poznate, a ne koji učenje svoje izvlači iz nekakvih rupa. I e zato vidite, dođe čovjek i kaže, evo knjige od Ebu ovoga, evo knjige od Ebu onoga, evo knjige od... Znači, svi su neki Ebu, svi su neki Ebu, znači u arapskom jeziku, Ebu je nadimak, na primjer, sin tog i toga, sin tog i toga. Kad kažeš sin nekoga, znači ne znaš uopšte koji je čovjek. I zato vidite neki Ebu ovaj, neki Ebu onaj. Znači ne znaš pred kim uči, od koga ljudi od njega uči. I zato pazite s stvari da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Imamo ulemu. Imamo knjige uleme. Imamo odakle da učimo. Imamo ljude koji su na putu da budu velika ulema. I koji kada pogledate njihove knjige vidite o čemu se radi. I zato sada Ove subote nismo donijeli, donijet ćemo sljedeći put. Ima nova knjiga koja je izašla od šeha Safeta, da mu Allah podari. Da mu Allah podari džennet, da mu Allah podari do što Pitanje i odgovori od šeha. Znači kada pogledate na koji način šeh odgovara, kada pogledate literaturu kojom se koristi, znači vidjet ćete da se radi onome o čemu ovdje sada govori. I zato imate takve ljude i imate od koga da učite ovu vjeru. i da nas Allah subhanahu wa ta'ala poduči i da nam dadne da učimo i da budemo od onih koji će biti poslanikom sallallahu alaihi wasallam braća, koja će biti poslanikom sallallahu alaihi wasallam, koji će biti u društvu sa Budakrom, sa Omerom, sa Osmanom, sa Alijom radijallahu ta'ala anhu i sa onim ashabima koji su se sukobili međusobno, ali inša Allah i ta'ala naše vjerovanje da mi se biti u džennetu zajedno. Nas Allah سبحانه وتعالى أجني زيدا سلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا